Manaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekara ez! Bagure kultur emankizunarekin segituko dugorain eta gaur, bihartik eta larunbata bitarte izango dugun endaia film festivalaz interesatuko gara. Endaian izanen baita zer ikusia gutxiengo etnien eta hizkuntzen inguruko labur metraien festivalak hirugarrenez hausnartzeko, sentitzeko eta elkar partikatzeko gune bat sortu nahi izan du. Hala, 2014garren urtean 560 lanen artean hautatu beharri izan bazuten, aurten jakizue 800 filmek parte hartu nahi izan dutela ba festival eta horietatik 28 beraz hautatu dituzte festivalean parte hartzeko. 10 bat herrialde ezberdinak unkituz, fikziozko lanak edota animaziozkoak ere izanen dira ikusgai. Eta bi hartik aurrera publiko osoari begirako emanaldiak izango badira, gaur ere profesionalen arteko enkontru bat ospatuko da endaiako mendizolan kultur gunean. Aintzane eh, lasarte endaia fin festivaleko laguntzaileak dizkigu setasunak eskenean. Bai, ama bostean abiatzen da mm, gitaragua, baina ama ere bada profesionalen elkartze bat, pitching taller baten inguruan. Bon, baina, beste naz, e, ostegun ostiraltalarun bateko gitaragua da, eta laburre esateko, ostegun eta ostiralean goizetan aurrentzako e, programazioa bada, eskolak etortzen dira, e, ama eskolatik hasi eta badira kolegiotako erek ere, badira ere irungo gazte batzuk e, frantzisa hidianak eta etorriko dianak, beraz, batez ere em, aurta gazteentzat eta arratsetan baditugu ziklo ezberdinak eta gutxi gora bera sortzitarritatik aurre izango dira <clears throat> e, ostegun ostirala eta ba, larun batean bagaztetxonei begira edo publiko orokorrari begira emanaldi ezberdinak proposatuak izango dira biartik eta larun bat abitarte eta lehiaketan ere bi sail dituzte banatu alde batetik nazioarteko saileko lehiaketa ospatuko baita eta bestetik Euskadi Akitaniako lehiaketa ere izango baitu haintzan elasart. E, irugarren urtez antolatua izan da Akitania Euskadi e, saria eta mm, beraz ostegun, ostira larratxaldean ikusi izango ditugu bost filma, eta larun batean e, goizean ikusi izango ditugu, ba, gelditzen dianak, akitania Euskadi sari, sarik eta horretan. Gero arratxetan izaten dira gehiago em, autaketa mundu artekoa, ez, nazioarteko arteko e, ordezkaritza eta badira aurten e, Europako ekialdetik etortzen diat, etortzen dian enbat e, kultura, serbierrak, kroazia eta alako batzuk. Gero, bai larun bat, bai ustiralean, bai larun batean, bada, buka, e, festa, bukaera bat, ba, jendeak e, ongi pasatzeko, kontzertu banarekin, festivala ongi bukatzeko. Ba, Endaia Film Festivalaren inguruko setasunak nahi badituzue, Endaia Marratxoa Film Marratxoa Festival.com webgunera jo dezakezu. Kultur Alea Joan Zidin Silbero musiko bazuen esera eta erregutu eusten legioela lagun musika bat emaitera joaten, zeintzuk esan eusaen baiez. Eta hala, behar eben instrumentu guztiak harturik joan zirean. Eta eldurik sirena eta silbia eozen lekuan, hasi zirean silbero gaz joazen musikoak hain dulzemente jaiten euren instrumentuak, eze silberoen ugazaba eta agaz eozen guztiak zitzezen espantadu eta ezin pensadu eben nogaiti edo nork emaite eben musikaoa eta honetan zela, ministrilak isildurik, asizirean lau musiko utra konzertu handiaz manera honetan kantaetan. Babaionara begira jarriko gara orain, Aize Begi Festivala, musikaren munduak erakusten dituen festivalak gaur irekitzen baititu ateak. Filmak, topaketak, kontzertuak eta erakusketak antolatu dituzte Baionako hainbat lekutan eta urriaren 17 bitarte beraz hitzorduan hitz izango ditugu Greziara, Kubara, Txilera edo eta Iranera garamatzaten filmak ikusi izango baitira besteak beste eta munduko musikan aterpean ere zuzeneko emanaldi ezberdinak izango baditugu, ba eztabaidarako beta ere utziko dute eta main inguru zonbaitzu ere eh, izango dira aste bukaera bitarte. Balarun Euskal Erakustokian izango den maienguru bat eta zintesatuko gara orain, Euskal Kultur Erakundearen partaidetzarekin ere, mailaren bueltan, eh, ez da aukera izango baita, zertaz arituko diren jakiteko, eta nolako itzordua izango den jakiteko ere, ba Euskal Kultur Erakundeko zuzendaria dugu, telefonaren bestaldean, pantsoa etxegoen, kaixo Ba, egun hon. E, eh, esan dut, e, eh, larun bat izango dela itzordu bat, ez da baidarako ba, beta izango dena, maininguru bat prestatu baita kontatuko diguzu, pixatzerri izango dugun? Ba, nahi baduzu, eh, horret etorriko dira Eskual Museorat, eh, bereziki Radio Franzeko okorra kolekzioko, beraz, eh, zuzendaria hori izanen da, Serge Noel Ranaibo, eta ere berarekin batien François de Georges hori beraz ekoizlea dena, eta berak Franz Musiken eh, ba, badauka emankizun bat munduko koloreak deitzen direna, Couleur du Monde, hori emankizun horren ekoizlea da François de Georges hori, eta beraz, bereziki, biztan dena, berezitua da Radio Franz okorra hori, munduko musiken inguruan zinez diska biziki ederrak ateratzen ditu, eta, be, eta, be, frangotan musika gordinak agertzen dira eh, diska horietan. Eta guk ukandugu bat e, eskual kultur erakundea garatu zilarik denboran e, kantuketan programa, hor diska bat ateratu zen izen berarekin, kantuketan izenekoarekin, eta bi, bi diska agertu ziren, eta hor kreseski baziren alde batetik eta grabaketa batzu, jutaren eta amareko grabaketa batzu eman dezagun uh, eh, arzean aiekin eginak, edo edo makinta xabadoren uh, eh, bersu saio labur batzu eta ere izan ziren uh, zuzeneko grabaketa batzu, bereziki siberuan eginak izan zirenak, eta diska hortan agertzen direnak, diska hori oraino hori biztan dena merkatuaren merkatuan da, eta hiru izkuntzatan egina den diska da, zeren ba, bada ere liburuzka bat barnean, eta beraz, beti okorrak egiten ditu, orako, olako bilduma batzu egiten ditu, eta hor, preseski aipatuko, aipatua izanen da, eh, nik bereziki hori aipatuko du, piskat, esperientza hori nola eramana izan zen eh, hemen eskualerian, baren gero, badira ere beste musikari batzu, eman ezagun Esteroz Petrakiz hori uh, beraz musikari bata, baina eta siarri ere bon, beste batzure izanen dira, eta hori gehiago aipatuko dute kolekzio horrek zer ekartzen duen, bai artistiko horki, bai gizarte, gizarteratzean, buskat, ze, ze, ze, ze, karpen emaiten duen, beraz hori izanen da, buskat, gaia, okora kolekzio horren buskat bat aurkestea, eta buskat, ba-, bakotxak errandezan, bere eh, edo bere, bere lujan aldean, pixka bat, zer ekarri dion kolekzio horren barnean izaitiak. Irekia izanen da, galderegi erantzuteko edo aurkezpen utxa izango da? Ez, ez, dudarik gabe, bada, leheni, bon, eh, nik uste dut topaketa bat da lehen lehenik, baina biztan dena idekia da, eta jendek biztan dena, galderak egiten alko dituzte, beskat hori da, horako festival baten zena izanik helburua hori da ere, eh, eh, gauzak ikustea, filmak ikustea, konzertuetan parte hartzea, baina ere gero topaketa horiek izan diten, eta eta, eta jendiak parada ukandezan ere, partikatzeko, beskabat hori gure guzia, hor diren maien inguruan direnekin, maien inguruan frangotan <laughs> badira jende batzuna, baina importantena da publikoaren eta jende horren artian sordadin ere puska bat eh, kurutzatze bat eta eta topaketa egiazko topaketa bat izan da din. bagoizeko amaiketatik ama biterdiak bitarte beraz izango da topaketa eta Euskal Kultur erakundetik ere baduzue proposamen berezi bat Aizebegi Festivalaren baitan ikusi izango duguna, zuek e, sustengatu duzuen eh, proiektu bat zuzenen entzun izango baitugu, ez? Larun batean berean Euskal Antikoa eh, proiektua e, entzun izango dugu e, barroko ansamblek eskeniko baitu zuzeneko emanaldi eder bat. Bai, hori da, nik uste dut biziki kontzertu edera izanen bongo parte hartu dugu, zeren diska hori deitzen dena egin duzu mezela Euskal Antigua, hori Euskal ba-, Barok Ensemble, beraz, orkestra batek eh, lan eder bat egin du eta eh, diska, diska zoragarri bat e, a, ateratu da, egan behar da, eh, diska hori ateratu dela alia box deitzen den, beraz, diska e-, etxe ba-, ba, batek egin duela, eta horren zuzendaria, ez da nornai, da Jordi Zabal, beraz e, musikari handia, biorontxero e, eh, jolea, orkestra eta koro zuzendaria ere, eta e, baditu holako hainitz diska eginak, numeit, oizko musikak hartuz, eta puiskat jen, gaurko jendea, gaurko gaztek, eta eta gaurko belaunaldiek ere, deskubri dezaten berriz holako oizko musika batzu, munduko oizko musikak, eta beraz, eh, hautatu du, duela guti, duela igaite ba-, ba, batzu, egitea diska bat, beraz, euska euskal eh, oizko, oizko musikekin erdiarokoak, eh, klas, klasikoak, barrokoak, eta beraz orkestra hori eh, kudeatzen duena da eh, beste gitarista eta musikari handi bat, eh, Enrique Zoriniz, eta horren inguruan, beraz, eh, izan, izan handira bai kantariak, egan behar da hemen iparaldetik eh, bai bai Michel Etxekopar eta bai Maika Etxekopar e parte hartu dutera diska, diska hortan, odien gero ba-, badira bioloin joleak, ba-, ba-, badira koroak, bo, zinez diska eder badat, hain zina e, bo, bospasei e, hizkuntzetan, e, hizkuntzatan e, librete bat egina, e, uste dut bospasei hizkuntza badiren, eta e, xeeki espikatzen dituztenak, bai oiko kantu horien, biskat, azalpe bat emaiten dutenak, historioa, nok, nok idatzi dituen, uh, anitz dira uh, ama, ama bost, amasei, uh, garen mendekoak, eta beraz, hor badugu xantza ikaragarria, uh, konzertu handi baten uh, entzuteko eta ikusteko baionako, baionako antzokian, eta uste dut uh, behar den, zeren deianik de, de aldi batez emana izan da udauntan, bana, bana kampuan, uh, frantzian, eta hemen lehen aldikotz beraz, emana izanen da hemen baionako, baionako antzokian. Baitzordua Ba, emanen dugu noski eta jaki araziko dugu entzulei ere bai, ba, Euskal Antikoa diskonen inguruko basetasunak ere bilduko ditugura kantuzkantu emankizunean larun batean Enrique Solinis e, eh, gombidatu baitugu eta gure estudiotan barrena izango baitugu ba, pantxotxe, guen, ezakit zerbait gaitu nahiko zenuken? Ez, ez, ez, bon, ikinik egan nahi dut, bon, eh, hori uh, festival hori bigarren edizioa da, eta bon, guk, guk sustengatzen dugu, bon, betidanik eskual kultur erakundeak uh, lan egindu ere eh, berezeki kantuketan programaren inguruan munduko uh, musike, musiken inguruan, eta talde, hainbat talde ere etorri ziren unat eskualegira, edo eskualegiko artista batzu kanpora joan dira, eta olako festival bate parada emaiten dauku ere berriz, peska bat munduko musiken, eta ere eskual beraz kantuen eta musiken entzuteko parada emaiten da emaiten dauku festival horrek. Bazken ba, mezunekin geratzen gara eskerrik asko. Mireske gondi bat. azuen ebena jo egiten deizute jergik Ene maiti hotik eta ni gampotik Bihotza erdi atzen zeita noiz jo ez dihi batekin Haren begiek dudu behar zirela zelutik Ezerak tutzu begiak Oien esar megaria Kolore Mai te ma tu dala kot jeloshi sa Turen duteria, oi galdu gabe bizia. Ene ama aikiren du, ene lehen frutia, eta nik aldiz arturen espanialako bidia. Espanialako Thank Bauske Lantikoa diskaren baitan, entzun daiteken eh, piezetariko bat entzun dugu, eta gogoan hartu, beraz, baionako antzokian, larumatuntan gaueko sortzi terdietan izango dugula, Euskal Barroko Anzamlen kontzertua. Txartelak salmentan dituzue, amabo osteurotan eta prezio murriztua ere bada sortzi eurotan. Bau guztia esan da, guraletik besterik ezentzule, bihar arte eta bien bitartean ongizan, aio... Thank made a hole. Make a beautiful of you want a finger. Make a move. Oh, hey, oh, ik heb al voor een beetje werk, een beetje werk, een beetje werk, mensen. Oh, zie um, mij? Aí speak for body, uma que espera do body voice, que fala você espera do mal, que espera do coach, espera do mal, que ele pede para que espera do mal, que ele mais espera do coach, me chama o verleiden. my me baby. in light. Like my voice. She's ah <sighs> my oh it's the here. Don't stand. Don't stand. Again. it's the Stuck here. Usted. midagi, niks tekert. Niks tekert. Benaam. Badukheimbat. Badukheimbat. Kristus on missalla badukheimbat. Beni sanon jabai. Anna hauk vidina anhuakin. Es held. har vai. Mm-hmm. zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Kiberetik goalak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine. Errekala ez.